semi tu quieres Christus. Hoc authentico testamentum confirmatum ADEO eo, post quadringentos ad et triginta annus facta est lex. Non eritum facit ed ave ad ed vacuandam promisi Nam si ex lege hereditas, Iam non ex promissione. Apa eautem repromissionem dona habit eius, qui digit volet, propta transgressionis posita est, donel el quenire zemen, cui promisarat, ordinata per angelos in mano mediatoris, mediata autem unius non est, Deus autem unus est. Lex ergo ad versus promis ad absit, si enim data eset lex, que poset vivificare, vera ex legere eset justitia sed conclusit scriptura omnia sub peccato, ut promissio ex fide Jesu Christi darito credentibus. Deo Christus. Respice Domine in testamentum tuum et animas pauperum tuorum ne oblivis caris infinem. Exorge Domine judica causam tuam, memo est oprobris erorum tuam. Alleluia, Alleluia, Domine refugium factus est nobis a generatione et progenie. Alleluia. Dominus vobis Et cum Samariam et Galilea. Et cum ingredere to quodam castello, ot cui ronde edicem virili prosi, quis te te longe et leva vocem dicentes, Iesu precepto miserere nostri. Quos ut vilit exit, ite ostendite vos vos, et factum est omierent mundate sunt. Unus autem exilis, qui vidit, quia mundatus estet, Regressus est comania mania voce magnificans Deo, et cecedit in facie bante pedes eum, gratias agens et higerat Samaritanus. Respondens autem Iesus dixit, non edece munda te sunt, et nove mobi Non est inventus, quod et require dire, et daret gloriam Deo nisi calieni et aedili soge vade, quia fides tua te salvum fecit. Aus te Christum. Fällt in Isi Schwentojo Apostolo Paulus Leischko Galatams. Prole. Pasa dei buvo doti Abraumui er palikonui. Nera pasa er palikonims, ne kaita, bet api keba bi viena er tavo palikonui, te ira Christui. Asnorio pasa kiti, Dievo patvirtinto testamento negali panaikinti po keturių šimtų dešimties metų atsiradęs įstatymas ir jis negali pažado paversti niekais. Jei paveldėjimas būtų iš įstatymo, tai negalėtų būti iš pažado. O Dievas dovanojo Abraomui malonę dėl pažado. tat cam ghi recalingas istatimas. Is buvo predetas del nus isengimu, col ateis palikonis, curiam buvo scertas pajadas. Istatimas buvo angelui sacitas pel talpininca, talpininco nebuna curi ravienas, o dievas de ravienas. Tat cal istatimas prieshingas dievo pajadams, anaiptol. Jei būtų duotas įstatymas, galintis teikti gyvybę, tai iš tikrųjų teisumas eitų iš įstatymo. Bet raštas viską apjuose nuodėme, kad pažadas dėl tikėjimo į Jėzų Kristų teiktų tiems, kurie tiki. Tai Dievo žodis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Amen. Anuo metu keliaujant į Jeruzalę teko Jėzui e eiti tarp Samarijos ir Galilėjos. Įeinant į vieną kaimą, jį pasitiko dešimt raupsuotų vyrų. Jėzus stojo atstu ir garsiai šaukė, Jėzau mokytojau, pasigailėk mūsų. Pažvelgęs į juos, Jėzus pasakė, eikite pasirodykite kunigams ir veidami jie pasveiko. Vienas iš jų pamatęs, kad iškyjo, sugrįžo atgal balsu šlovindamas Dievą. Jis dėkodamas parpuolė Jėzų po kojų. Tai buvo samarietis. Jėzus paklausė, argi ne dešimtis pasveiko, kur dar devyni? Niekas nepanorėjo sugrįžti ir atiduoti Dievo į garbę, kaip tik šitas svetim tautis. Ir tarė jam, keikis eik, keikis eik. Tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Girdėjote viešpaties žodį. Šiandien po mišių bus trumpa katekizė. kitą penktadienį visą dieną būs adoracija. Mes turime tokį pat protį brolijoje, kad kiekvieną dieną kitame priorate pasaulyje kažkur yra adoracija. Ir penktadienį būtų mūsų eilė. Norėčiau kviesti šitą adoraciją. Intencijas e, yra rašyta ten ant lapo, ant lentos. Ir e, Mes turime tikrai daug progų melstis ir šitose intencijose, ir ilgi asmeniškose intencijose. Prašau, kreipkite dėmesį, kad kitą šeštadienį nėra, nebus mišių. Irgi 9 val. iš ryto nebus mišių. Kitą šeštadienį. Vardan Dievo tėvų, dėl Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Mylimieji Kristuje, šitą Evangeliją mums daug sako, rodo apie dėkingumą. Pirmas dalykas apie dėkingumą rodo, kad dėkingumas pirmiausiai yra širdyje. Bet nėra tik širdyje. Ir dėkingumas normaliai pasirodo irgi išoriškai. Dėkingumas reikalauja irgi, e, kad žmogus išoriškai tai rodytų. Ir dar vienas dalykas yra, nuostabus dalykas, kad atėjo grįžo e, dėkoti tik svetim tautais. Irgi Kažkano saka apie dėk, dėkingumą. E, Žiūrėkime truputį smulkiau. Yra taip, kad e, e, dėkingumas pradeda širdyje. Širdis turi suprasti, kad gavė. Turi suprasti dovaną. Ir dėkingumas pirmiau yra širdies reakcija dėl šitos dovanos. Gal buvo nesugalvota, kad gautų ką nors, arba galbūt žmogus turėjo jau vilties, bet vis tiek e, yra atsakymas e, šitai dovanai. Da, e, tai šitam žmogui, kuris davė. Kadangi dažniausiai yra taip, jeigu mes esame dėkingi, Даже auzīmēs tur ieomak teises kaut, bet viss tiek gāvuma. Tādā tikingumas normāli ir didesnes. Bet ilgi tādā jēgu kaltais žmogus turi teise kažką gauti. Vis tiek turi būti dėkingas, kad gavė. Ir eh, čia labai, eh, labai svarbu, kad mes pastebime, Kiek daug dalykų mes gaunam, kiek daug dalykų, kurie mes ne, dalykai, kurie mes neturime iš mūsų, bet gaunam iš kitur. Ir tai mums rodo, mēs esam dažnai tai paklausomi. Mažas kūdikis gauna gyvybę. Tada kokias laugas, kokias laugas reikia šitam kūdikui iki suaugs. So Ilgi jeigu yra vaikas, jeigu yra paauglys, ilgi jeigu jau žmogus, jau suaugęs, vis tiek yra tėvai, kur galime eiti, kur galime gauti patarimo, galime gauti paguodas, pagalbos. Ir e, normaliai širdis, kuris klauso ir kuris, e, kuris myli. Kaip, kaip svarbu. eu, kjer, kjer darkness gaunam. Eu tada tolo eu eu jegu žmogus jau stovi ant, ant eh, savo paties koju vis tiek daug gaunam. Mēs esam aplink eh, mūs, mēs esam priklausumi no, no tiek daug paslaugu ir, ir dovanu, ir, eh, ir kitu žmonu. Mēs tik nepastebim. Mēs galvojam, kad ir savaime suprantama, jeigu, e, jeigu mēs įjungsime šviesą iš ryto, kad jau dega, kad jau viskas tvarkoj, kad mes einame į parduotuvę, o ten kažkas yra. Ir kad ten yra žmogus, kuris mums padeda, kuris stovės prie kasos, o taip toliau. Mēs tam, nu jā, reikia taip, jis ir mokėta dėl to, jis turi. Galėtų. būti ilgi kitaip. Galėtų būti ilgi kitaip. Ir, eh, ir per, per šitus reikalus mes galime labai smulkinti viską, mes turime pastebėti, kiek daug mes gauname. Ir galbūt šitas žmogus ne tik kažkaip duoda, galbūt jis yra draugiškas. Galbūt jis, jis e, duoda ilgi šypseną, galbūt jis sako gerą žodį, e, galbūt jis rodo kažko, kažkiek žmogiškumą ir taip toliau. Vėl priežastis būti dėkingas. Ir šitie dalykai tik, tik e, žemiški dalykai, bet ne maži dalykai. Ir jau kiek daug priežasčių būti dėkingas. Taip pat e, žiūrėkime į dvasinius dalykus, kad mes turime krikštą, iš kur malonę, iš Dievo. Ten, e, ten buvo irgi e, žmonių, kurie buvo tarpininkai, ten buvo mūsų tėvai, kurie meldėsi dėl mūsų, kurie mums mus vedė į krikštą kurie mūsų auklėjo, kurie e, buvo visuomet dėl mūsų, kurie mums ką nors sakė apie tikėjimą ir e, taip toliau. Pastoviai, pastoviai mes gaunam, pastoviai. Ir todėl vienas dalykas, kad mūsų širdyje turėtų būti šitas dėkingumas, kad mes pastebėtume bent. Ir e, era tebi, era pelnās šīngsnīs būtu dekingas, era kač mogus pas tebi dovanas. Era labai, nide, de, labai didelis nedekingumas, jeigu už mogus netki ne pas tebi. Antras dalykas, kad širdis tada ilgi norėti, norėtų rodyti dėkingumą. Mēs negalime tik širdyje turėti ir nieko nesakyti, arba nieko nerodyti. O kaip mes gauname, mes irgi turime duoti. Ką mūsų siela išgelbės paskutinė diena, aišku, tikėjimas, pasitikėjimas, gailestis ir taip toliau, kad ką mūsų siela irgi išgelbės yra, kad yra kitų žmonių, kurie dėl mūsų yra dėkingi. Tai mūsų reiškia, kad irgi iš mūsų gavę. Kad irgi mūsų, gyveni, mūsų gyvenimas, mūsų e, širdis buvo dovanų šaltinis. Kad mes kitiems gavome, davėme. Kad mes irgi kitiems žmonėms buvome priežastys turėti dėkingumų. Labai svarbu. Ir, ir šitas, tai rodome dėkingumą už viską, ką mes gavome. Ir aiškiai, ka, aišku, kad irgi mes kitam žmogui dėkojam, kuris duoda. Arba atvirkščiai jam rodom irgi pagalbą. Arba e, su ženkliais, kuriais mes, mes, e, mes galime rodyti ir yra kažkaip paradoksiškai, nu, kad normaliai yra, gali atsitikti dažnai, kad svetimi žmonės yra dėkingiau kaip artimi. Nu, žmogiškai galime truputį suprasti, kadangi svetimas žmogus negalvojo, kad kažką gautų galbūt. Artimas žmogus Visumēt galvoju, kad būtu normāli kaut kaut. Bet šeit ir netīzinga. Ir netīzinga. Šitas mēs sveitimās žmogus, gal pirmā kārta mēs uzitikumu, jis buvo bedoje, jis gavo kanos, tev tu dikingas, bet iš principu tas žmogus, kuris pastovai gauna, jis turėtų būti dikingausas. Bet realybėje yra atvirkščiai. Pavyzdžiui, mes kiekvienas žmogus gali galvoti apie save, kaip dažnai mes galvojame apie šitą gėrį, ką tėvai mums davė. Retai galvojame. Nu, kad tėvas yra, kad mama, mamos yra, savaime suprantama, ji turi taip daryti, arba buvo taip. Bet kad mes tikrai širdyje su tikingumu galvotimet apitei. Avakatmēs tei ne tik galvotimet, bet ilgi turpūti rodītumet. Kad mēs mīlim mūsu tīvus. Kad mēs ilgi padēdam. Ka jeigu jiem ieturi rūpešķu, kad mēs ilgi klausam, ilgi klausam, ilgi, kad mēs ilgi dodam trupūti pagodas. Ben trupūti. Ir uh, Ir taip pat yra su Dievu. Dievas yra e, didžiausias davėjas. Nereikia smulkinti šitą. Mes e, e, smulkiai žiūrėti, mes žinome, kad, kad viskas ateina iš Dievo. Ir kaip retai mes dėkojam. Mes labai dažnai dėjojam, bet mes retai eh, iš širdies dėkojam. Iš širdies. Ir iš principų mes eh, galėtume eh, sakyti, rodyti mūsų dėkingumą tame, kad mes nepastoviai dėjojam. Iš, pre, iš tikrųjų, Kartais mūsų dėjavimas yra netekingumas. Žmogus pastovai gauna ir jam trūksta vieną dalyką, ir jis dar nežino, kodėl jam trūksta. Gal jis pats kaltas, gal Dievas jam kažko gero per tą nori rodyti arba, arba duoti. Nu. O žmogus nepastebi, kad milijonų daiktų gavė. Bet šī tā vienādā liekā, ka jūs neturit, da to izdejoju. Ir netezīgi. Ir, iš principu, ir mm, nedīkingumas Dievui, ka taip daro. Jūs turētu pripažinti, nu, nu man skauda dabar kažką, bet aš tiek daug dalykų gavau, kaip teikingas aš galiu nu būti. Ir jeigu aš, e, jeigu aš vieną daiktą negausiu, jeigu man vieną dieną skauda dantį, arba kažkas yra, aš turiu irgi rūpintis, No nu, Dieve, kiek daug, kiek kaip dažnai aš jau tave prieš tavęs nusidėjau ir e, atleisk man ir, ir aš dabar nenoriu dėjoti. De, de, de sind das Prims und Privatgeler. Hm? Iar äh, bet asinoka tuman ergi dabar padeti. Kad ergi dabar tu nori man kaschka gero doti. Ergi pershita beda. O te bira. Ir, äh, ir vis tiek hm, mes turime äh, būti dėkingi. Ir Aišku, kad mēs galime visumet tālāk šķaužurēti, i dangu, jego žmogus čia žemėje iš tikrųjų labai mažai turi. Iš tikrųjų jam dažnai atsitiko nelaimė. Iš tikrųjų jis labai e, kentėjo. Iš tikrųjų jis, jis e, daug rūpeščių gavo, turi mažiau no, pagodos e, laimės. Bet Dievas jam nori duoti dangų. Amžina laimė. Pašai mūsų pašaukimas. Ir mes žinome, kad mes einame į dangų, jeigu tik mes norime. Į pragarą iš principų eina, eina tik kvailiai, kurie patys tenai nori eiti. Bet kiekvienas, kuris tik turi geros valios ir, ir naudoja tas, kas gauna iš Dievo, eina į dangų. Ir tada galima užmiršti, tada šitą, šitą žemišką bėdą, nors gali būti daug bėdų, hm, palyginta su amžinybė. Yra kaip šitą trumpą dieną, kur dantis vieną kartą skauda, Aber Wiener, äh, Wiener Rupest ist Kurman äh, Schengen Kaschka Trugstak, Asneturio. Man reket, man reke ich gewend, ich Italiener, Ritoi Belbus gerei. Paleginta so am Genive, visa žemiška beda yra, yra tokia. Ir äh, svarbu vėlgi, žiūrėkime vėlgi į sekmadienio įstatymą, kad švesti sekmadienį. Kodēļ? Visā savaitē mēs rūpināmies. Mēs dirbam, mēs ieškam, mēs, eh, mēs rūpinsim dēļ visko. Bet, kad mēs keltumies vienā dienā Dievui, kad mēs būtume dēļ jau, kad mēs jām dekotume, īšlovintume, dēļ to ir sekmādinis. Kad mēs bent par šitā dienā, nosmēs tur rītumēt, kiekvienā dienā tiek hoti. Ja, bet, bet kad mēs bent šitā dienā, mēs acīm intumēt, kiek daug mēs esam uz kolingi dievuji. Kiek daug dova dovanu mums skiera dievas. Ar kad tev tu, mēs būtume tekingi. Ir e, taip žiūrint, yra iš e, šventųjų, ir mes turime pavyzdžių, šitie šventi žmonės, sielos, šventos sielos, jį užmiršė save ir dėkojo, kadangi suprato, kiek daug gavo. Ir mes galime pastebėti, ten netgi yra uh, E, yra tokių, kurie labai te, te, kentėjo, bet vis tiek taip dėkojo, kaip jį būtų gavęs per visą gyvenimą tik malonus dalykus. Malonumus. Taip dėkoju. Tarp šventųjų ten yra netgi, netgi elgetų. elgetų. Nu, ten yra e, tokie, kurie buvo, kurie per visą gyvenimą E, sirgo ir taip toliau. Bet turėjau tokį džiaugsmą širdyje, kad, kad aš žinojau, kad, kad yra Dievo mylimi vaikai. Ir netgi tada sakė, man, man nieko netrūksta, aš turiu viską. Jeigu aš tik turiu Dievą. Ja. E, ir e, į šitą laimę irgi mes galime įeiti. Priklauso nuo mūsų. Mēs turime tik atidarīti akīs, rmatīti, kā mēs gavam. Kiek to mēs gavam? Un tad visi galima būtu laimingi. Galima uzsmelšti šitā, šitā mazā daļa dabar, kaip galima palīginti David. Vienā kārtā mūtinā, bet tevās tur ir daudz rūpinties, bet jēgu māto, jēgu žūri, savu laimingo vaiko akis, ir kaip veikia šypsena, ir veikia. Tada jau užmiršta visą rūpestis. Dėl džiaugsmo, dėl, dėl to yra labai didesnė kaip, kaip visa, visa bėda, visas rūpestis. Ir taip pat vi, e, mes galime rasti mums priežasčių, kodėl taip mes galime būti dėkingi. Ir iš šitos Gyvenimo laimes ar džaugsmu, tada eina mūsų geri darbai, turi išeiti. Tada mes užmirštam, kad mes ilgi turime bėdų, mes tik ilgi norime, ilgi kitiems duoti ir, e, ir atlyginti šitą laimę tame, kad ilgi mes padarysime kitus, kitus laimingais. Vardan Dievo Tėvo los hinaus, so schön du was ist. Amatus est Spiritus Sancto ex Maria Virgine et Homo Factus žemai visur, atgavimo gloria nos visur, autoritate kokia nostra, totus che ecclesia suisa. reverentia discretionis sentimus. Ud in confessione vere sempita neque deitatis, ed in personis proprietas, ed in essentia unitas, ed in majestat adoretur equalitas. Quam laudan angeli ad quo angeli cherubim quo quax in qui sant cessant clamare quotidia una voce dicentus Zontus Zontus Oh, so इसको अपने गलत हो गई Thank you. Celi, sanctificetur nomen Tuum, adveniat regnum Tuum, fiat voluntas Tua, secud in cielo ed in Terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimita nobis debita nostra, sicud et nos timitimus de vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos omnes, oh secula secolo. și de omnipotentiv, Beată Marie, Sfântă Virgin, Beată Mihaela Arcangelu, Beată Ioan Baptiste, Sanctus Apostolus Petru et Paolo, Magnus Sanctus et Tibi Pater, Ie pe care inimii subitățenului arătătorule, culpa, mea culpa, mea maximă culpa, Ideo precor Beată Marie, Semper Virgin, apostolos Petro et Paulo, omnes santos et te Padre, orare pro me ad omnium Deo nostro. Misariato vistri omnipotens Deus, et imisis peccatis vistris paducat vos ad vitam eterna. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrum, tribuat vobis omnipotens et misericordiam. Amen. et anius Dei, et quitalit peccata mundi, Domine non sum dignio sud intra sub tectum meum, se tantum dic verbo est an habitu anima mea. Domine non sum dignio sud intra sub tectum meum, se tantum dic verbo est an habitu anima mea. Domine non sum dignio sud intra sub tectum meum, se tantum dic verbo est an habitu anima mea. Panem de celu de disti nobis domina habente, omnem delectamentum et omnem saporem sua Dominus vobis cum et cum spiritu tuo oremus. Sunt est Domine celestibus sacramentis ad redemptionis aeternae quesumus proficiamus augmento per dominum nostrum iesum christum filium tuum qui te convivit et regnat in unitate spiritus sancti deus per omnia saecula saeculorum. amen Dominus vobiscum. Et cum spiritu filius et spiritus sanctus Amen. dominus vobis omnium sancti evangelii secundum iohanne in principio erat et verum et